Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds, ko Dievs dziedina dzīvībai? To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos – sirds dziedināšanas skola. Esiet sveicināti, mīļie Marijas radio klausītāji, lai slavēts Jēzus Kristus. Esam kopā raidījumā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola. Ar jums kopā šajā stundā būšu es, māsa Emanuela. Šodien runāsim par tādu brīnišķīgu svētā graugli, kas saucas lēnprātība, un par apustuli Pāvilu, Apostolis Pāvils īpaši janvārī tiek minēts, kad svinam viņa atgriešanās svētkus 25. janvārī ar šiem svētkiem noslēdzas arī Kristiešu vienotības nedēļa, ko arī varam saukt par savstarpējās lēnprātības nedēļu. Tad nu iesāksim šo mēnesi pārdomājot par tautu apostuli Pāvilu un lēnprātību. Spriežot pēc viņa dzīves stāsta un rakstiem, Pāvils tiešām nebija cilvēks, kuru varētu nosaukt par tādu lēnas un mierīgas dabas cilvēku. Viņš vienmēr ir gatavs ar, ar darbu, ar vārdiem cīnīties par savu saprasto patiesību, par taisnīgumu. Viņš noteikti nav tas, kas baidītos vai vairītos, ieiet konfliktā, viņš nerunā caur puķiem. Jā, viņš bija pat kristiešu vajātājs un dedzīgs vajātājs. Un kādu dienu, kā lasam apakstuļu darbos, viņa šī vajātāja kaislība atduras un kļūst akla Kristus lēnprātības gaismas priekšā. Visi zinām šo stāstu, un tajā mēs varam ieraudzīt tiešām ilgu vēl ceļu, kuru šis cilvēks ies uz tādu mierīgu, pazemīgu, lēnprātīgu sirdi. Ies uz savu kungu, mēs varam teikt. Tad nu ieklausīsimies gan Pāvila dzīves stāstā, gan mums ir daudz viņa rakstu svētajos rakstos, ja, Un arī parunāsim par pašu šo lēnprātību kā tikumu. Dažreiz tas lat, latviešu valodas vārds lēnprātība mūs mazliet maldina par šo tikumu. Ir cilvēki, kas saka, nu viss tikai jau lēnprātība, jā, tāds lēna daba, <laughs> vai tad var kaut ko dzīvē ar to sasniegt. Un tomēr, jā, pat, pat eh, dzīves ziņas treneri saka, ka patiesi veiksmīgi cilvēki, pat tīri pasaulīgā eh, mērogā, ir tieši tie cilvēki, kuri prot būt lēnprātīgi attiecībās ar citiem. Kas tad ir lēnprātība, kas ir lēnprātības tikums, kas ir lēnprātības dāvana, vai mēs tiešām gribam pēc tās ilgoties savā dzīvē? Iesākšu ar kādu mazu anekdoti. Stāsta, ka reiz kādā mazpilsētā E, vēlējās uzslavēt un apbalvot vislēnprātīgāko pilsētas iedzīvotāju. Tad tajā mazajā kopienā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu, kurš tas ir, un tad izcilā ceremonijā, kur apmeklēja visi svarīgākie ļaudis, lēnprātīgākajiem pilsētas iedzīvotājiem tika piešķirta goda nozīme, uz kuras bija rakstīts pilsētas lēnprātīgākais cilvēks bet nākamajā dienā šo apbalvojumu nācās viņam atņemt, jo viņš to bija piespraudis pie sava krekla. Jā, varbūt tas e, attiektos arī uz pazemību, jā, ka tajā brīdī, kad mēs sakām, jā, <laughs> es esmu, ir sasniegts, tad ieraugām, ka vēl plašāks ceļš atveras priekšā. Bet tas ir ceļš, kuru, lai vēlamies iet, Savā vēstulē galotiešiem 5. nodaļā 22. pantā apustulis Pāvils piemin lēnprātību starp gara augļiem, par kuriem mēs arī runājam šajā raidījuma ciklā. Patiesībā lielākajā daļā valodu nav īsti viegli atrast vārdu, kas precīzi atbilstu šeit lietotajam grieķu valodas vārdam. Jo tas eh, grieķu valodā, kurā arī rakstījā šis koinē dialogā, uh, kurā raksta Pāvils, šis vārds raksturo nevis kā mēs iztēlotos, varbūt tādu ārēju maigumu, kā mēs teicām, šo lēno dabu vai rāmumu, bet gan tādu iekšēju, iekšēju lēnprātību un iejūtību. Tātad ne tik daudz cilvēka kaut kādu, teiksim, no nu, fiziskās, var teikt, dotības, cik viņa apzinīgu prāta un sirds nostāju. Pāvils ar mīlestību, piemēram, aicina savu, savu gara dēlu Timoteju, bet tu, Dieva cilvēks, dzenies pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, pirmajā vēstulē Timotejam. Ja šis vārds dzenies tāds mazliet savāds, vecvārds var teikt, bet tas laikam norāda un varam nojaust uz to, ka ir vajadzīga patiesa piepūle, ka tas ir kaut kas, uz ko mēs tiecamies, ko mēs sasniedzam, nevis vienkārši kaut kāda varbūt dotība ierakstīta mūsu gēnos, ja ka mēs esam tādi um, klusāki cilvēki. Ja. Tātad lēnprātība kā tikums, arī um, kā gara dāvana nav īsti tas, ko tu vari uztrenēt šeit mēs speram lielu soli uz priekšu. Ja? Lēnprātību, kā teiksim, atkal tādu īpašību, mēs, mēs varam pasaulīgā veidā runājot, ja mēs varam kaut kādā mērā trenēt, mēs varam mācīties dziļi elpot, skaitīt līdz desmit, nomierināties. Lēnprātība kā tikums, kā gara auglis vēl vairāk, tā ir dieva dāvana, jo šeit pievienojas arī nodoms, iekšējais nodoms ja, ka es esmu lēnprātīgs tāpat kā visi tikumi, kāpēc mīlestības dēļ, dieva dēļ, cilvēku dēļ. Un to mēs neiemācāmies ne universitātē, ne pie dzīves ziņas treneriem, ne laboratorijā. Ja, tā ir tiešām dāvana, kuru mēs izlūdzam un, protams, ar kuru līdzdarbojamies. Ja. Tas neizslēdz arī šo, šo tiekšanos, šo dzīšanos, kā Pāvils nosauc. Kristieša misija ir rūpes par savu brāļu pestīšanu. Kaut kas <laughs> varbūt nedzirdēts, ja, bet tiešām kristieša misija ir rūpes par savu brāļu un māsu attiecīgi pestīšanu. Un lūk, šīs cilvēku sirdis mēs varam iegūt ar lēnprātību un maigumu. Par to runā pāvests Francisks ļoti daudz, viņš runā par lēnprātību un maigumu. Laikam visskaidrāk šis lēnprātības tikums izpaužas tajos brīžos, kad nonākam konfliktu stāvoklī. Kā mēs esam tajos? Konflikts pats par sevi nav slikta lieta. Dažreiz ir vajadzīgi konflikti, un dažreiz tieši izvairīšanās no konfliktiem liecina, ka mums pietrūkst patiesās lēnprātības. Tomēr kā mēs esam konfliktu priekšā? Ja. Tātad reāli, kā mēs reaģējam draudīgas situācijas priekšā, kā reaģējam tad, kad izjūtam spiedienu, kad mums uzbrūk ar vārdiem un apmelo, tad mēs varam liec, liec, tas liecina un varam domāt, kā mūsos ir šī lēnprātība, ja, cik, cik mums vēl kas ir jāsasniedz. Ļoti interesanta vieta tāda atkāpe svētajos rakstos. Vārds lēnprātīgs ir tulkojams arī kā cilvēks, kas nav ieguvis zemi. Cilvēks, kas nav ieguvis mantojumā zemi. Un tāpēc, e, ja atceramies, lēnprātība ir pieminēta arī kalna mācībā, Kristus kalna mācībā kā viena no svētībām. Trešā no astoņām svētībām, un tur Jēzus saka, ka ka tieši lēnprātīgie būs zemes īpašnieki, tie iegūs zemi. Citreiz cilvēki saka, nu gan tikums tikai zemi piedāvā, bet tas ir tieši Kristus uzsver šo, šo atšķirību, ja, ka e, tātad tas, kurš nav ieguvis mantojumā zemi, tagad iegūs zemi, ja, lēnprātībā. Šī svētība sasaucas ar 37. psalmu. Jā, ebreju kultūrā tas ir saprotamāk. Psalmā ir teikts: Ceri uz kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu, atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarste niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet kas gaida uz kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs, tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam. Kā redzam, šī lēnprātība, kas saistīta ar zemes iemantošanu, par to runā pāvests Franciskas, jo zemes iegūšana ir viens no galvenajiem konflikta iemesliem. Jā, gan tiešā, gan arī simboliskā nozīmē cīņa par teritoriju, ja mēs cīnāmies vai emocionālā ziņā, ja, vai, vai, vai arī konkrētā ziņā mēs cīnāmies, karojam par kādu īpašumu, ja, par teritoriju, ko es ieņemu. Darbības vārds, kas šeit attiecas uz lēnprātīgajiem, saka pāvests, norāda, ka viņi neiegūst zemi ar varu, ne izcīnot savu teritoriju, bet gan to iemanto. Ja, tātad saņem tāpēc, ka vienkārši ir mantinieki, ir dēli un meitas. Svētie raksti runā par jaunu zemi, uz kuru mēs ejam. Kā teikts, mēs gaidām saskaņā ar apsolījumu jaunas debesis un jaunu zemi, kur dzīvos taisnība. Citiem vārdiem sakot, lēnprātīgais ir viskaistākās teritorijas mantinieks, dieva valstības ieguvējs. Ja. Tātad lēnprātīgais nav kaut kāds tāds gļēvs, pasīvs cilvēks, ja kurš izmanto varbūt dažreiz tādu viltīgu morāli, lai vienkārši izgrozītos no nepatikšanām. Gluži pretēji viņš ir Kristus māceklis, kurš ir iemācījies, iemācījies aizstāvēt pavisam citu zemi. Viņš nekaro par teritoriju, ja par savu telpu šajā pasaulē, jo viņš zina, ka viņš iemanto citu zemi un tās ir daudz svarīgāk. Tāpēc viņš sargā savu mieru, sargā savas attiecības ar Dievu, stiprina žēlsirdību, brālību, uzticību, cerību. Nīče ir teicis, ka kristība ir vāju cilvēku izdomāta reliģija, lai kompensētu savu varas trūkumu, un tāpēc viņa izceļ šīs īpašības kā pazemība, lēnprātība, ja, ka it kā tas ir kaut kas labs, pēc kā tiekties. Tā ir ļoti populāra domāšana arī, arī mūsdienās. Un tāpēc ir svarīgi apzināties un saprast, kas ir patiesā lēnprātība, ar ko šis tikums patiesībā ir pievilcīgs, un ka tas galīgi nav vājo tikums, jā, tādā ziņā vājo garā tikums. Lēnprātība ir pazemīga attieksme pret dievu un maigums pret cilvēkiem, atzīstot, ka viss ir dieva rokās, ka dievs visu kontrolē, ka mēs varam viņam uzticēties pat tad, kad notiek lietas, kas mums ir nepatīkamas. Tas diezgan bieži notiek, vai ne? Tātad tam, kas vēlas kļūt lēnprātīgs, ir vajadzīga šī pārliecība Ne tik daudz pašpārliecinātība, ka es tagad visu varu, bet pārliecība par kungu. Pārliecība par kungu, ka viņš a, nemainās, ka viņam var uzticēties. Iespējams, ka lēnprātība un vājums varētu šķist kaut kas līdzīgs, tomēr tas nav viens un tas pats. Lai gan, ja arī vājš cilvēks, viņš var būt lēnprātīgs un tajā kļūt stiprs. Jā. Bet tā vājums rodas negatīvu apstākļu dēļ. Piemēram, ir kaut kāds nespēks, jā, emocionāls, fizisks, finansiāls jā, vai bezcerība. Bet tas pavisam neraksturo Jēzu, kurš saka: Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Kā Jēzus ir pazemīgs? Lēnprātība drīzāk ir tā rezultāts, kā mēs teicām, ka cilvēks apzināti ir nolēmis pilnīgi uzticēties Dievam, paļauties uz viņu, nevis uzspiest savas vēlmes, kā tagad ir jānotiek lietām, un tad es cīnos par šo teritoriju. Ja. Tātad reāli mēs varam secināt, ka lēnprātība ir stipruma, nevis vājuma sekas vai izpausme. Tā nebūtu nenozīmē, ka kādam trūkst mugurkaula. Tas nav kāds, kurš baidās pat no savas ēnas, ja, un nav kāds, kurš iziet uz tādu lētu kompromisu, nododams savu sirdsapziņu. Tas nav tāds miers par katru cenu, te paklusēšu. Ja. Kā teica, tas nav, nav gļēvums. Ļoti interesanti, piemēram, Bībelē skaitļu grāmatā ir teikts, ka Mozus bija vislēnprātīgākais cilvēks virs zemes. Nezinu, cik jūs daudz zināt par mūzu, bet lietas, kuras zināt, noteikti Mozus nebija gļēvs vai vājš vai tāds, kas iziet uz lētu kompromisu. Viņš bija spēcīgs, viņš bija vīru vīrs, var teikt. Un reizē Bībele saka, ka viņš bija vislēnprātīgākais cilvēks virs zemes. Atgriezīsimies pēc īsas pauzes. raidījumā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola šodien mēs runājam par lēnprātību un svēto pāvilu. Vēl noslēdzot tēmu par to, kas ir lēnprātība, eh, mēs varam piebilst vēl tikai, kā šis vārds tika lietots klasiskajā grieķu valodā. E, tiek lietots, lai runātu piemēram par vieglu vēju vai par kādām zālēm, uh, kas ir mērenas, ja, kas eh, labi iedarbojas. Ne par daudz, ne par maz. Ja. Vieglas vējš, piemēram, viņš atdzesē un nomierina. Tā nav vētra, kas izposta. Zāles pareizā proporcijā dziedina, ja par daudz tās nogalina. Bet galvenokārt grieķi šo vārdu lietoja, lai runātu par trenētiem zirgiem – varbūt vairāk filmās tagad esam redzējuši, ja, kas ir jauns, neieejāts e, zirgs, kumeļš. Ja, tas ir diezgan traks, ja, ja, ja, ja tu mēģināsi uzkāpt mugurā, viņš vienkārši nomet, nomet cilvēku. Bet, kad zirgs ir iejauts, kad ir attiecīgi trenēts un pakļauts, tad ar viņu var doties gan karā, piedalīties sacensībās un izmantot darbā un tā tālāk. Tātad zirgs ir pilnīgi pakļauts tā saimniekam. Tas nenozīmē, ka zirgs ir kļuvis vājš. Viņš ir tikpat ātrs un spēcīgs kā pirms tam, bet viņa griba ir atdota, pakļauta saimniekam. Tātad šo vārdu lietoja, lai runātu par spēku, kas ir pakļauts, kas ir pakļauts kādai augstākai varai. Un, um, ja mēs runājam par cilvēku, tad tas nozīmētu, ka tas ir kāds, kas agrāk ir dzīvojis sev, Kāds, kurš ir dzīvojis pēc sava prāta, gājis savu ceļu, kurš ir teicis, es darīšu, ko gribēšu, es pats būšu savas dzīves noteicējis, neviens man nepateiks, kā man dzīvot. Un lūk, šis cilvēks ir saticis kādu, kas ir augstāks par viņu, saticis Jēzu, un tagad viņa griba ir atdota Kristum. Šodien runāsim par ļoti konkrētu šādu cilvēku. Viņu sauca Sauls no Tarsas. Vēlāk viņš kļuva par tautu apustuli Pāvilu. Vēstulē Filipiešiem trešajā nodaļā Pāvils ir rakstījis: Es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. Astoņu dienu vecumā apgaizīts no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizējs. Savā dedzībā draudzes vajātājs – taisnībā, ko bauslība paredz nevainojams. Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu. Esiet sveicināti Pāvila pasaulē! Runājot par Pāvila biogrāfiju, viņa dzīves pētnieki iesaka runāt nevis no iespējamiem dzimšanas gadiem, bet tieši no dzīves vidusposma un pēc tam runāt par dzīves pirmo pusi. Jo šis dzīves vidusposms ir, ir gadi, par kuriem ir kādas konkrētas ziņas. Jā, tad šķiet, ka par atskaites punktu vislabāk būtu sākt ar Pāvila dzīves kādu 44. gadā vai 61. gadā un, un tikai pēc tam aplūkot pirmo pusi. Kas gan notika šajā laikā? Šajā laikā notiek Pāvila atgriešanās, jeb saula atgriešanās. Viņš, būdams dedzīgs e, pirmo Kristus sekotāju vajātājs, e, satiek savā ceļā mistiskā redzējumā, satiek Kristu, jo viņš nav viņu redzējis ar savām miesas acīm, kad Kristus Jēzus dzīvoja šeit virs zemes staigāja kā cilvēks. Tātad viņš satiek viņu mistiskā redzējumā, atpazīst, saprot, atgriežas. Ja. Saskaņā ar eh, Lūkas liecībām mums zināms, ka Sauls, jeb vēlāk Pāvils, bija dzimis Tarsā. Tā ir pilsēta Mazāzijā, tagadējās Turcijas teritorijā, un Pāvils bija ne tikai šīs pilsētas iedzimtais cilvēks, bet arī Romas pilsonis. Tas nozīmē, ka visdrīzāk viņa ģimene ir e, turīgi ļaudis, ja kādā veidā var iegūt Romas pilsonību, ja visdrīzāk caur um, karošanu, caur mantojumu, caur, caur kādu arī, arī turīgumu. Ja. Un Romas likuma priekšā tas nozīmē daudz. Ja, tās bija privilēģijas pārējās tā saucamās nepilsoniskās sabiedrības priekšā. Zināmā nozīmē tā ir aristokrātija. Tad viņš ir diasporas jūds, uh, diaspora, tas ir jūdi, kas dzīvoja ne savas valsts teritorijā. Viņš ir izglītots, viņš eh, labi pārzināja gan jūdu, gan grieķu reliģiju un filozofiju. Ļoti iespējams, eh, ņemot vērā, ka Pāvils ir izglītots cilvēks, dziļi izglītots cilvēks, spriežot pēc viņa rakstiem, viņš eh, bija studējis Tarsas universitātē un šajā laikā uh, Eh, piedzīvojis lielu tā saucamā stoiķu filozofijas ietekmi. No šejienes varētu būt arī eh, viņa, viņa stila rakstīšanas stila tāds eh, stingrums, dažreiz, varam teikt, līdz, līdz zināmai nežēlībai. Jā, šī filozofija, kas balstīta uz savu kaislību apvaldīšanu. Jā. Vēlāk Pāvils mācās būt lēnprātīgs Kristus dēļ. Tātad iegūtā šī izglītība viņam droši vien palīdz, bet vēlāk jau viņš tiecas pēc dāvanas, kas ir lēnprātība Kristus dēļ. E, pirmajā vēstulē korintiešiem, pirmajā nodaļā, Pāvils saka, Jūdi prasa zīmes, grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustās isto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem muļķība – bet tiem, kas aicināti tikpat tik lab jūdiem kā grieķiem, dieva spēks un dieva gudrība. Jo dieva muļķība ir gudrāka nekā cilvēki, un dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Viņa vārds sauls, pirmais vārds nozīmē aicinātais tulkojumā. Savukārt Pāvils, ko visdrīzāk viņš pats pieņēma šo vārdu sev, nozīmē mazs, nenozīmīgs. Pāvils nāca no nozīmīgas ģimenes, bet visdrīzāk atteicās visu privilēģiju, jo, kā viņš pats vēlāk raksta, es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu. Pāvils sevi sauc arī par farizeju un farizeja dēlu. Um, mēs vairāk vai mazāk, laikam, diezgan labi un daudz zinām par farizējiem, ja lasām svētos rakstus, Eh, vairāk gan šajā eh, aspektā, kā viņu konfliktā ar, ar Jēzu. Eh, reizē Pāvilam, protams, šī fari, farizēja, var teikt, izglītība, ja dzīves izglītība vai nostāja arī palīdz, jo farizēji salīdzinoši ar citām kustībām judaismā ir atvērtāki arī pārmaiņām. Farizeju garīgumam ir raksturība, zināms, tāds diženums, pašapmierinātība, kā mēs lasām, jā. arī dedzība labā darīšanā, jā, kas, protams, tur iezogas arī kāds kārdinājums, jā, uzskatīt sevi par labāku par citiem, nu, kā visās lietās. Jā. Ļaunais gars atrod visus veidus, kā mūs uzrunāt arī. Jā. Tātad Pāvils piedzīvo šo lielo dedzību kopš savas jaunības, kā viņš pats raksta. Um, vēstulē galotiešiem, piemēram, viņš saka, jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju dieva draugu un to postīju, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paraža aizstāvis kas tomēr palīdz Pāvilam diezgan ātri izmainīties. Ja viens ir, kā mēs teicām, šis mistiskā Jēzus pieredze ceļā uz Damasku, par kuru mēs varam lasīt apstuļu darbos, varat atšķirt apstuļu darbus un izlasīt, tur trīs reizes ir, ir, ir um, pārstāstīta šī tikšanās. Bet vēl arī tas, ka, kā Pāvils saka, viņš bija Gamaliela māceklis vai Gamaliela skolnieks. Nu, daži vārdi par to, kas bija šis Gamaliels. Tajā laikā bija eh, Jūdijā tādas divas rabīnu skolas galvenās, vienu sauca Hillelu, otru Šamai, un šī Hillelu skola bija eh, salīdzinoši atvērtāka. Tā vairāk piemērojās un, un eh, raudzījās uz esošo kultūras un dzīves situāciju. Un Lūk, Gamaliels bija šīs skolas izcilākais pārstāvis. Uh, Viņam tika piedēvēts tāds ļoti pagodinošs tituls kā likuma skaistums. Talmudā pat ir teiciens, ka kopš uh, rabīna Gamaliela nāves likuma skaistums ir palicis blāvs un mērenība mirusi. Lai gan viņš bija farizējs, tomēr stāsti par viņu liecina, ka viņam ne, nebija raksturīgs tāds um, sektantisms, var teikt. Kādu reizi Gamaliels esot peldējies kādā baseinā, kuram visapkārt uzslietas statujas pagānu dievībām. Un tad, kad viņam jautājas, kā tas saskan ar jūdu bauslību, ja, kur ļoti tātad ir aizliegts absolūti kaut kādā veidā iesaistīties pagānu rituālos, viņš atbildējis, ka peldbaseins bijis pirms šīm statujām, un ka tas nav celts statujām, bet gan statujas baseinam. Gamaliels arī nav izjutis nepatiku pret grieķu valodu un kultūru. Tātad, zināmā mērā, tas bija plašas sirds cilvēks, kas stāvēja pāri šauriem uh, savas kultūras vai savas kustības aizspriedumiem, jā, ar kuriem uh, redzam, ka daudzi farizēji tas kļūst par klupšanas akmeni arī attiecībās ar, ar Jēzu. Tātad šis gamalēls ir tas, pie kura kājām Pāvils mācās, un no vienas puses viņš ar, ar mātes pienu ir, ir, ir, ir zīdis jau šo farizeju radikālismu, no otras puses tātad viņš iegūst plašu uh, kulturālu izglītību un arī uh, jūdu ticību, viņš mācās pie plašas sirds cilvēka. Jā, tad gods un slava visiem mūsu skolotājiem, kas ir plašas sirds cilvēki. Pāvilu, eh, Pāvils, pateicoties šāda veida izglītībai, varētu teikt, iegūst trīs lietas. Ja, viņa spriedumi, viņa, viņa izteikumi ir ļoti skaidri, ja, ļoti pamatoti, ļoti loģiski. Ja, pateicoties tam, viņš arī ir tas, kurš, teiksim, eh, Jēzus mācību, tātad viņš aiznes līdz citas kultūras cilvēkiem, jā, caur, caur šo, šo tādu loģisko pamatojumu savu, savu, savas domas. Tāpat augsta likumība un vēlēšanās vienmēr mācīties, arī atvērtība grieķu kultūrai, pateicoties kam Pāvils nekavējas iziet ārpus jūdijas robežām, eh, viņa dedzība ja, un arī reizē dziļa uzticība ja, jūdaisma eh, likumam. Šo diev, Jēzus balsi, balsi, kas atskan ja, no, no debesīm, uh, Sauls saprot kā dieva balsi, jo rabīnismā balss no debesīm norāda uz tās dievišķu izcelsmē, un parasti nozīmē vai nu dieva dusmas, vai kādu pamācību tieši no dieva. Tāpēc, kad Sauls sadzird šo Jēzus teikto Saulu, Saulu, kāpēc tu mani vajā, viņš ir pilnīgi satriekts. Jā, viņš ir pilnīgi satriekts, vai tad viņš vajā pašu dievu? Viņš taču aizstāv dievu un viņa bauslību. Un tad Sauls vienā brīdī saprot, kas ir šī persona, kas viņu uzrunā. Un viņš atsaucas šai personai, nosaukdams viņu vārdā kungs. Ja. Un vienā acu mirklī Jēzus šim kristiešu vajātājam ir kļuvis par visu viņa dzīves noteicēju, vadītāju paraugu. Un interesanti ir tas, ka Jēzus šo dedzīgo un cilvēku, kas ir gatavs uzreiz būt savādāks, sūta piedzīvot žēlsirdību. Viņš sūta viņu pie brāļiem. Un tas momentā ir, ja Jēzus pedagoģija ir, ir, ir brīnišķīga, ja tas vienā mirklī uzreiz eh, parāda Pāvilam ceļu, kurš viņam būs jāiet. Tas ir lēnprātības ceļš, ieklausīšanās citos ceļš, citu žēlsirdības pieņemšanas ceļš. Pāvils tiek sūtīts, sūtīts pie Ananija un, un citiem kristiešiem brāļiem, lai piedzīvotu to, ka viņš tātad ne tikai no debesīm saņemja atklāsmi un tagad es būšu par visiem gudrākais un labākais, bet viņš ir aicināts doties un, un saņemt apskāvienu, piedošanu, pamācību. Būt tas, kur, kurš arī pieņem citu žēlsirdību. Vēlāk vēstulē, pirmajā vēstulē Timotejam ap, e, Pāvils rakstīs tā: Esmu pateicīgs tam, kas darījis mani spēcīgu, Kristum Jēzum mūsu kungam, ka viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai. Kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāka, tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā. Bet pāri mēram bija mūsu kunga žēlastība, ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristu Jēzu. Un tāpēc es esmu atradis apžēlošanu, lai īpaši manī Kristus Jēzus parādītu visu savu lēnprātību, par priekšzīmi tiem, kas turpmāk paļaudamies uz viņu, iegūs mūžīgu dzīvību. Pāvila lēnprātība savots ir Kristus lēnprātība, kā viņš saka, pieņemot mani tādu vajātāju un varmāku, un brāļu lēnprātību, kuri apskauj, piedod, pieņem, pamāca. Atgriezīsimies atkal pie, pēc muzikālās pauzes. Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt? Kurš manas ilgas spējīgs piepildīt? kurš manas brūces spējīgs izdziedēt, vienīgi tu. Kurš katru kļūdu man ir piedevis, kurš manā tumsā gaismu ienesis, kurš manu sirdi pirmais mīlējis, vienīgi tu. Mans kungs, Jēzu, lai tavas mīlas upe plūst, lai tā caur mani plūst, lai žēlastība tavā kungs kāpes par prieku kļūst, kurš man sirdi spējīgs sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs mans, tas tagad ir tavs spēks. Tu esi atdevis man, kas bija pazaudēts. nespējīgs sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt vienīgi tu. Esam atkal redzējumā Svētā graugļa svētajos sirds dziedināšanas skola – Turpinām runāt par Svēto Pāvilu un lēnprātību. Un tā saula atgriešanās vai Pāvila atgriešanās. Jāpiezīmē, ka šī atgriešanās ir nevis no neticības uz ticību, bet uz briedumu ticībā. Tas ļoti svarīga doma. Un tā ir, tā ir daudz dziļāka atgriešanās. Tam vajag daudz vairāk pazemības, daudz vairāk lēnprātības, atzīt savas kļūdas un atgriezties. Tātad atgriezties, lai nobriestu ticībā. Pāvils atstāja šīs pasaules mentalitāti un apskauja Jēzus Kristus evaņģēliju. Ja, viņš ļoti nopietni skatās uz, uz svētībām. Viņš redz Jēzu Kristu, kurš ir dedzīgs, bet viņā nav vardarbības – Jēzus, kurš nekaro pret cilvēku, bet gan par cilvēku. Šī iemesla dēļ Pāvils eh, teiks korintiešiem: Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā, gan esot pazemīgs, bet no tālienes pret jums rādot drosmi. Tā par viņu runāja cilvēki. Mēs zinām, ka Pāvils, piemēram, nebaidās aizrādīt Pēterim, Tātad nebaidās iet zināmā mērā konfliktā ar augstāko autoritāti, kura tobrīd ir baznīca, un tomēr tas netraucē viņiem palikt par līdzapustuļiem, līdzbrāļiem. Tātad šis aizrādījums ir lēnprātības pilns. Pāvils eh, lieliski zina, kas ir, kas ir šī pa, pazemīgā lēnprātība. Jā, viņš jautā, piemēram, korintiešiem, kas bija viņa rūpju bērni, ko jūs gribat, vai lai es pie jums nāku ar rīksti vai ar mīlestību un lēnprātību. Jā, Pāvils māk rīkoties sarežģītās, pat ļoti sarežģītās situācijās, zina, kā izturēties ar tiem, um, ehm, no nu, kuriem vajag parādīt stingrību, Izrādās var ar mīlestību un lēnprātību, kā mācīsimies no svētā Pāvila. Šis tikums, e, kā Pāvils saka, stiprina brāliskas attiecības, ja, ka mēs ne, nekļūstam par viens otra vajātājiem vai, vai kungiem vai likumu noteicējiem, bet kļūstam par brāļiem un māsām. Piemēram, vēstulē galotiešiem Pāvils saka – Ja arī kāds cilvēks ir panākt, pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojieties pati, pats uz sevi, kā arī tu nekrīti kārdināšanā. Vai vēstulē efeziešiem dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā. Pirmajā vēstulē Timotejam, bet tu dieva cilvēka beidz no šīm lietām. Ehm, pirms tam viņš nosauc dažādus ļaunumus un saka, bet dzenies pēc taisnības, dievbijas, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Vai otrajā vēstulē Timotejam viņš saka, mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties – bet gan būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Tātad e, Pāvilam lēnprātība ir pilnīga atteikšanās cīnīties par savām ambīcijām. Ja, ja viņš tic, ka par viņa nodomiem e, mūsu labā cīnīsies pats Dievs, un Pāvilam viņa ambīcijas nav svarīgas – Viņš tik ļoti pieder Kristum, ka, kā mēs pirms tam teicām, iemant, viņš zina, ka viņš iemanto šo svēto zemi un viņam nav jākaro par teritoriju. Ja, Pāvils ļoti dedzīgi karo par patiesību. Ja, viņš um, ļoti, ļoti iestājas pret tiem, kas izplata maldu mācības, bet viņš nekaro par savām ambīcijām. Tajā ir Pāvila lēnprātība. Lēnprātīgs cilvēks nav pārņemts ar sevi. Viņš uzticas dieva lēnprātībai un kontrolē par katru situāciju. Jo galu galā, vai gan tas nemieris un satraukums, kas tik bieži mūs pārņem, vai tas nerodas meklējot un darbojoties savā labā, savās interesēs. Tātad lēnprātīgs cilvēks visciešākajā nozīmē ir tāds, kurš ir iemācījies nomirt sev, ir apņēmies audzināt sevī ticību, drosmi, neatlaidību, uh, īpašības, kas diezgan reti saistās mums varbūt ar vārdu lēnprātīgs, bet tas pieder pie lēnprātības, jā, būt drosmīgam, būt neatlaidīgam. Ļoti skaists piemērs <clears throat> lēnprātības ir vēstulē Filipiešiem. Pirmajā nodaļā Pāvils vēstuli Filipiešiem raksta, būdams cietumā, visdrīzāk Efezā, un šajā laikā Efezā citi, tātad ierodas citi kristi, kristīgās ticības sludinātāji, kas zināmā mērā ļauni priecājas par to, ka viņu konkurents Pāvils ir cietumā. Ja. Un Pāvils atbildēdams uz šo situāciju, viņš pilnīgi par to neuztraucas, ka, lai, lai viņi tur priecājas, galvenais es arī priecājos – Pirmkārt, viņš saka, tāpēc, ka esot cietumā, eh, man ir iespēja pasludināt ticību cilvēkiem, pie kuriem es citādi netiktu klāt, piemēram, sargiem, <laughs> cietumsargiem, citiem cietumniekiem. Otkārt, ja, ja viņi sludina kristīgo ticību, viss kārtībā, man pašam vairāk neko nevajag. Pacitēšu tieši ja vēstule Filipiešiem no 12 līdz 20. Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju, ka manas važas ir kļuvušas Kristu zināmas visā virsardzē un arī visiem citiem, un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vieni aiz mīlestības, zinādami, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju. Otri pasludina Kristu patmīlības dzīti aiz netīriem nolūkiem, domādami ar to manām važām pievienot bēdas. Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos vai patiesībā, es priecāšos jo es zinu, ka jums Dievu lūdzot ar Jēzus Kristus garu atbalstu, tas man nesīs glābšanu. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi. Kā teicām, Pāvils pilnīgi uzticas uz zemi, ko mantos no Kristus, un atkal tas nav viņa dēļ, bet kā viņš saka, tāpēc, ka Kristus tiks pagodināts un vienalga, vai ar manu dzīvi, vai ar manu nāvi, bet uz to es pilnīgi paļaujos. Tātad lēnprātības pamatā ir šī stingrā uzticība, paļāvība uz Dievu, bet vēl vairāk varam teikt, atcerieties, kā sākumā svētā grauglis viņš nāk ar dedzīgu mīlestību. Pāvila lēnprātības pamatā ir neprātīga, tiešām neprātīga mīlestība uz Kristu. Ja visu to kaislību, kuru viņš pirms tam bija salicis šajā vajāšanā par likumu, ja viņš tagad novirza uz, uz šo eh, dedzīgo mīlestību uz Kristu, kur vairs nav būtiski, ja tur uz mani tā paskatīsies vai to pateiks par mani. Ja. Galvenais, lai Kristus tiek pagodināts un lai evaņģēlijs ir pasludināts. Un Kā Bībelē saka vēstuli romiešiem, pats Pāvils raksta, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Pāvils ir cilvēks, kas ir nodevis savu dzīvi Dieva rokās. Un viņš neskauž, ja, tas arī ir lēnprātības īpašība, viņš neskauž tos, kas dara netaisnību un viņiem veicas it kā. Ja, rekā veicas tiem, kuri ir tādi, tādi un tādi, bet es te esmu Psalms saka: Neapskaut tos, kas dara netaisnību, jo tie drīz vītīs kā stāsts un kaltīs kā zaļa zāle. Lēnprātība ir nepieciešama, lai mēs pieņemtu Dieva vārdu. Jā. Pāvils, eh, šoreiz ne Pāvils, bet apustulis Jēkabs saka, ka Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bez pazemīga gara cilvēks nevar pieņemt dieva vārdu, ja viņām būs šis interešu konflikts. Un tāpat lēnprātība, kā mēs redzam Pāvilā, ir nepieciešama efektīgai liecināšanai. Vēstulē, pirmajā Pētera vēstulē ir teikts, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vienu gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu. Apustuļi mums māca, ka mūsu ietekme uz citiem nav tik daudz atkarīga no tā, ko mēs sakām, cik no tā, kas mēs esam cilvēki var apkarot un noliegt mūsu loģiku, jā, var pretoties mm, tam, uz ko mēs viņus aicinām, bet patiesi ir nesautīga mīlestība un lēnprātīga dzīve. Ir tie pierādījumi, kurus neviens nevar noliegt, jā, tas ir kaut kas konsekvents. Šī Kristus lēnprātība, kā mēs redzam, atgriež pat saulu. Jā. Tātad lēnprātībai ir jāizpaužas konkrēti. Tā, protams, nāk no lēnprātīga gara – kas ir dziļi dzinis savas saknes Kristus lēnprātībā un, un brāļu žēlsirdībā, un pēc tam izpaužas saskarsmē un attiecībās ar citiem. Tātad tā ir aktīva īpašība, tā atklāsies vārdos, attieksmē, rīcībā. Ja, būt lēnprātīgam nozīmē to parādīt. Um, kā, kā, kā, kā, piemēram, vēstulē Titam Pāvils raksta – Atgādini viņiem, lai nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Vai kā otrajā vēstulē Timotejam jau atceraties, mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Tātad Būt lēnprātīgam, iegūt šo svētā gara augli, ir lūgt, lai mūsos veidojas Kristus sirds. Jā, šī brīnišķīgā uh, lūkšana, ko, uz ko baznīca mūs aicina, šautru lūkšana, Jēzu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Dāri manu sirdi, līdzīgu tavai sirdī. Tajos brīžos, kad mūsos uzvirmo nekontrolējamas uh, dusmas, ja varbūt arī dedzība kaut vai par kunga valstību, ja kā Pāvēlam, bet bieži atkārtosim šo lūkšanu, lai mēs tos savus ne, neiejātos kumeļus, nepieradinātos kumeļus savaldītu, ja, lai mēs, e, visa mūsu dedzība būtu novirzīta tiešām kalpot Jēzum Kristum un viņa garā. Ja. Tā ir ļoti apzinīga sevis veidošana, sava, sava rakstura, savas izturēšanās, savas iekšienes veidošana. Un eh, noteikti bieži varam eh, lasīt arī no vēstules filipiešiem šo tekstu, kas ir ļoti brīnišķīgs. Baznīca to piedāvā katru sestdienas vakaru, īpašā veidā izlasīt vēstuli filipiešiem otrā nodaļa no 5. panta uz priekšu. Un ar šo tekstu arī gribu šodien eh, noslēgt šo raidījumu, lai mums izdodas. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un tāpēc viņš ieguva zemi ieguva visus mūs, ieguva cilvēku sirdis. Dieva svētīgu jums jauno gadu! Iesim tālāk, būsim atvērti svētā gara dāvanām. Ar jums kopā biju es, māsa Emanuela. Uz tikšanos nākamajā mēnesī! Kas ir svētajā garā? Auglīga sirds. Kāda ir sirds? ko Dievs dziedina dzīvībai. To ieraudzīsim svētajos un ceļosim kopā ar viņiem. Satiksim Aviles Terēzi, Francisku no Asīzes, Kjaru Luči, Ignāciju no Lojolas un vairākus citus. Tas viss raidījumā Svētā gara augļi svētajos. Sirds dziedināšanas skola.